Krišnananda je sada bilo jako dobro upoznat sa snažnom odlučnošću svog sina da napusti dom, koja je sve više i više rasla. E, Ostro je naredio stražarima. Nadzirite mi sina 24 sata na dan. Nemojte mu dozvoliti da vam se izmakne s pogleda niti na minutu. Hare Krišna Ježica. Ušavši u oblišću sobu, uronio je u jastuk do narajani. Pa, obavio sam to, rekao je, umornog istrpljenog glasa. E, unajnio sam snažne muškarce da neprestano nadziru navrtamu. Duboko je uzdahnuo. Mrzim što to činim našem sinu. Ali bojim se ako ne činimo nešto drastično, otići će od nas i postaće um, odvojenik, živjet će, živjet će životom odricanja. Moramo ga zaštititi. On je naivan. Ne zna kako je teško živjeti poput sadua. A isto tako ne shvaća da mi ne možemo živjeti bez njega. ranije je nervozno zagrizla usnu, čuvari ili bez čuvara, pomislila je. Ja se nikako neću smiriti. Naratama je uistinu vidio kako su očajni njegovi roditelji i kako ga očajnički žele zadržati u Keturiju. I nije mogao vidjeti rješenje za svoj problem. Nije se mogao izliječiti od ljubavi koju je gospodin položio u njegovo srce. Sve što je mogao učiniti bilo je da olakša situaciju pokušavajući se ponašati kao poslušan sin i istodobno vjerovati Krišni da će napraviti, napraviti neki aranžman, da će nešto urediti za njega, tako da na neki način ipak dođe do vrindavanja. Vidjevši kako se narotama promijenio, kako više ni blizu toliko puno ne plače, posebno kako više ne govori o tome da će postati sadu. Roditelji su osjetili olakšanje. Ali nisu shvaćali da, mu je njihov dom postao kao zatvor i da je i dalje neprestano žudio za time da bude slobodan. Nije više ništa govorio o Brindaveni, ali je čekao na priliku da ode. Znao je da će se ta prilika na neki način pojaviti. Noći su narodom bile posebno teške. Nesposoban vladati svojom nesrećom nije mogao spavati. Ponekad je nestrpljivo šetao s jednog kraja sobe na drugi ili je molio gospodina za pomoć. Podigavši ruke, molio je – Dragi moj gospodine, molim te, budi milostiv prema meni. Tko može biti milostiviji od tebe? Nitko u sva tri svijeta ne može biti milostiviji od tebe. Došao si kako bi spasio pale uvjetovane duše. Nećeš pronaći dušu paliju od mene. Stoga, moja je molba prva. O, gospodine Goranga, mi taj, advejta, molim vas, Dozvolite mi da vas služim. Bijeg. Jedne noći Naratan je ležao na svom krevetu razmišljajući. Koliko još mogu nastaviti ovako potajno obožavajući gospodina u svojoj sobi po noći? Kada će mi gospodin Čeitanja Mahapravu dati svoju milost? kada ću moći živjeti sa njegovim baktama u Vrindavanju? Konačno bi nadotam zaspao površnim snom ispunjenim snovima. U snu bi, u snu bi vidio veličanstveni zlatan lik Šri Čitanje Mahaprabhua. Narotam je zapanjeno zurio njegovo prekrasno lice nalik mjesecu krasne kovrča, krasna kovrčava crna kosa spuštala mu se na ramena. Jasno eh, raznobojan cvjetni vijenac visio je oko njegovog vrata, a ruke koje su bile mekane poput latica počivale su graciozno tik do njegovih koljena. Kada su narotamene oči susrele Šri Čitanje pogled, dubok, beskreno, dubok, pun ljubavi, narotam je pomislio da će mu srce eksplodirati. Preplavljen osjećajima, pao do gospodina stopala. Šičitanja Mahaprabu je nježno položio svoje stopalo na narotaninu glavu i rekao – ne brini ni o čemu. Imam puno planova za tebe. Idi ravno u Brindavan. Tamo će te inicirati moj dragi bakta, Lokanat. On će ti uši uliti nektar svetog imena. I onda bez iznenada, bez najave, gospodin je nestao. Narod se probudio obavijen intenzivnim osjećajima razdvojenosti od svog voljenog. Prepun tjeskobe, udarao je šakama u jastuk i plakao. Gdje si, moj gospodine? Osjećao je da bez svog gospodina, da je bez svog gospodina obavijen tamom iznutra i izvana. Bacakao se po krevetu, Srce mu je plamtilo od žalosti. Nakon dugih sati konačno se smirio i na posljedku zaspao. Još jednom mu se gospodin pojavio u snu, ali ovog puta je stajao na obali Gange u Vebipu, okružen Nityananda a Advaita Gadadar Panditom i Švivastakurom. Tu su bili i mnogi drugi bakte, ali ih narod tamo nije prepoznao. Svi su plesali i pjevali u zanosu. Narod se činilo kao da je svo stanovništvo navadite došlo i spustilo se na tu obalu rijeke, žudno gledajući, pokušavajući uhvatiti bar nešto od te božanske zabave. Narodama je čak mogao vidjeti bramu, šivu i druge polubogove i polubožice prerušenim oblicima, kako hodaju među ljudima i trude se vidjeti nešto od te iznimne sankirtane. Čak i e, životinje i ptice su gledale razugračenih očiju, očarane ljepotom te scene. Na svoje iznenađenje Narutam nije bio samo gledatelj te iznimne scene. Umjesto toga, bilo mu je dozvoljeno da uđe u nju. I otkrio je da je ponovo uz gospodinova lotosna stopala. Pao je na tlo, plaćući u nevjerici i radosti. Gospodin Čitanja ga je nježno podigao i zagrlio. Narodan je osjećao da mu se od takvih razmjena ljubavi srce topi. Gospodin zavrljaj se dojmao beskrajnim. Narodan je želio da uistinu nikada ne završi. Kad je gospodin Četajna konačno povukao ruke s narotaminih ramena, narodan je ponovno počeo padati. Drugi su ga bakte međutim uhvatili u svoje ruke i također ga toplo zagrljali. Mnogi su ga ohrabrivali da krene za brindavanju bez odlaganja. Već drugi puta večeri narod se probudio. Ležao je na svom krevetu plačući od radosti. Sada je imao potvrdu u potpunosti što treba učiniti sljedeće. Uskoro će otići u Vrindavan. Trebao je samo čekati na pravi trenutak. Nekoliko dana iza toga Konjanik je stigao u palaču sa porukom od kralja. Ne, za kralja. Krišna Nanda je pročitao što je pisalo i uzdigao je obrve. Što je to pravu? Zabrinuto je pitala na Rajani. To je od nalaba. Čuo je o I Narajani je podigla obrve. Što to znači? Krišananda je spustio pismo i duboko uzdahnuo. Pa izgleda da je Narotamino neobično ponašanje privuklo pažnju. Zabrinuto je pogledao na Rajani. Navab kaže da želi vidjeti Narotamu, susresti Narotamu. Narajani je skoro pala u na tu pomisao. Ne, se vikala je da se zavalio u stolici bljedog, zabrinutog, ozbiljnog lica. Sama ideja da bi ih Narutam napustio ga je već uznemiravala. Što možemo napraviti? Šapsao Iako sam ja ovdje kao kralj, ja mogu, meni je dozvoljeno ovdje vladati samo za zadovoljstvo muslimanskih vladara. Ja sam njihov sluga. Ako ne učinim što oni žele, uvalit ću nas u nevolju. Nagnula se napred i dodirnuo na raninu ruku kako bi je razuvjerio. Ne brini. Poslaću čitavu, čitav konvoj naoružanih mm, čuvara da zaštite narutama. Narani je izgledala kao da je malo lakše. Zatvorila je oči, i uzdahnula nevoljko se složivši s time. Kada je Krišnananda svom sinu rekao da mu predstoji taj izlet, Narutan je znao da je to šansa na koju je čekao. Sljedećeg dana brojni čuvari okupili su se ispred palače sa nosinskom spremni za putovanje. Narotama je lako uskočio u nosiljku s razumijevanjem da će uskoro biti slobodan. Narajana je bila na rubu suza. Privukla je sina na grudi i čvrsto ga stisnula. Požuri se kući, Naru, rekla je, glasa koji se gušio. Onda ga je poljubila u obraz. Kada se vratiš, počet ćemo pripreme za tvoje venčanje. Narodama se slatko osmijehnu majci. Ne brini, brzo ću se vratiti. Kolota je krenula prema sjeveru, prolazeći kroz jedno selo za drugim. Narodama je mm, pomno promatrao sve svoje nosiljke, čekajući da se pojavi pravi trenutak za bijeg. Kada je konvoj stao na te prve večeri Narutama nije mogao spavati. Neprestano je čekao, e, tjeskobno je čekao ponoć. Nestrpljivo je čekao ponoć. U, kada je ponoć došla, Kiko je sišao iz svog kreveta i polako je puzao kroz kamp, kroz to mjesto gdje su bili logoreni, kroz logotaj. Vidjevši da su čak i čuvari zaspali. To je bila njegova šansa. Srce mu je glasno lupalo, tako da se bojao da će to probuditi čuvare. Znoj mu je curio sa čela. Jedva da se usuđivao i disati. Jednom kad je već izašao izvan tog logora, krenuo je dalje kroz eh, gusto zelenilo i onda se konačno e, uspravio kad je došao u šumu. Narodama je potom počeo trčati poput munje kroz prašumu, prašumsko raslinje. Ništa ga nije mogao zaustaviti od toga da pronađe svoj put do svete zemlje Vrindavane. Dok je sunce polako prolazilo nebom, Narutan je trčao bez stanke, ne, e, nesvjestan intenzivne vrućine. Znoj je namočio njegovu odjeću, grlo mu je bilo suho, ali se prisilio da nastavi, uma usredotočena na jednu misao, brindavan. Unatoč intenzivnog fizičkog napora, narutamno srce je bilo preplamljeno radosnom, zanosnom ljubavlju. Dani su prolazili, a narod nam je i dalje trčao. Ne, usuđujući se odmarati se više od jednog sata ili dva e, od odjednom. Kasno jednog poslijepodneva uh, e, stropoštao se na tlo, kranje iscrpljen ispred jednog, ispod jednog drveta. Naglo je okrenuo glavu kada je čuo uh, e, pucketanje neke grančice u obližnjem grmlju. Netko je dolazio. Ustao je da bi počeo trčati, ali bilo je prekasno. Bio je okružen očevim unajmljenim stražarima. Ah, rađe kumara, jedan od njih je zazvao. Konačno smo te pronašli. Drugi ga je prekorio. Da li znaš da te stotine ljudi već danima traže posvuda okolo? Moraš se odmah vratiti u keturi. Tvoji roditelji su bolesni od tjeskobe. Drugi je rekao. Kad je tvoja jedna mama čula da si, da e, otišao, da si otrč, otrčao, pala je u nesvijest. Svi su muškarci klimnuli glavom Eh, ne odobravajući nesreću koju je Narutan izazvao svojim roditeljima. Naruta mu je uistinu bilo žao što ih je povrijedio, ali je znao da ne može ići natrag. Nježno je rekao, ne mogu se vratiti u Keturi s vama. Ja sam čvrsto odlučio da odem u Brindavanju posvećujem svoj život potpuno svevišnjem gospodinu. Zaboravi to ludilo, jedan stariji čovjek među njima je protestirao. Ne doliči kraljeviću da se ponaša kao neki lutalica. Narod tamo je odgovorio, upravo suprotno. Ne bi mi pristajalo da se vratim u Keturi, Vjerna udovica može odlučiti da se pridruži svom mužu na toj, sam, na toj lomači, na lomači na tijelo. Ja sam odlučio popeti se na lomaču čiste svjesnosti Krišne i ostaviti moj materijalni život za sobom. Nije za vas dobro da me pokušate od toga odvratiti. Rađa kumara! Mi se ne možemo vratiti bez tebe. Što će nam reći tvoj otac? Molio ga je drugi muškarac. Molim te, zaboravi sve ovo i dođi kući s nama. Oživi svoje roditelje preplavljene patnjom. Narod tamo se nije dalo uvjeriti. Osmijehnuo se slatko i rekao – kada žena želi svoju devociju prema svom mrtvom mužu pokazati na taj ekstreman način, prirodno je za njezine dobronamjernike da je pokušaju zaustaviti. Ja shvaćam, razumijem da vi ne želite da uđem u vatru svjesnosti Boga, ali molim vas, razumite da bih, razumite da bih bio manje vjeran sluga mog gospodina ako ne bih pokušao ući u tu vatru. Dirnuti poetskom analogijom narutame, ljudi u, iz te grupe koja ga je tražila, zurili su u njegovo očaravajuće zlatno lice. Što da kažu tom odlučnom mladiću? Očito nije bio običan čovjek, a njegova Odlučnost je bila vidljivo nesalomljiva. Čak i da ih je pozdravio sve okupljene ljude, narod se okrenuo i nastavio svoj putovanje. Bio je siguran da će ljudi se bojati zaustaviti ga, zato jer, je, jer im je jasno dao do znanja da je put na koji se otpravio put svetaca, i bio je u pravu. Nitko mu nije čak ni želio sretan put. Naratan je hodao i hodao, ne znajući koliko još dugo mora tako ići dok ne dođe do Vrendavane. Bio je iscrpljen i gladan, a njegova na palaču navikla nježna stopala bila su puna žuljeva Cijelo tijelo ga je bolilo od napora. Ali njegova privlačnost prema Brindavani ga je vukla naprijed. Iako je bio sam, shvatio je da nije usamljen. Potpuno uronjen u misli o Šičitanji Hatrabu, osjećao je kao da sam gospodin putuje zajedno s njim. Nakon puno dana putovanja, Konačno ga je potpuno preplavio umor. Pao, najprije je pao na, na koljena, da je puzao još neko kratko vrijeme i onda se stropoštao ispod nekog drveta i zaspao. Uskoro nakon toga se probudio. Očajan počeo je udarati u zemlju svojim šakama i jadikovati. Gora Čandra, Rupa, Sanatana. Hoću li ikad doći do Vrindavane? Na izgled nijotkuda pojavio se jedan e, brama na zlatne puti, dječak na zlatne puti i ponudio mu vrč mlijeka. Popi ovo, rekao je dječak. E, to ćete izlječiti od svih boli i umora. Narutam je e, podigao svoju srpljenu glavu da bi pogledao, da bi pogledao dječaka, ali je bio previše umoran da bi popio to mlijeko. Ponovno ga je preplavio san. Ovo puta je imao jedan vrlo živi san. I, i Rupa i Gosvami Rupa Gosvami i Sanatan Gosvami su se pojavili. Sjajeći se prirodnim sjajem, dva brata su stajala pred njim sa svetim koncima, tulasi malom i prekrasnim tilakom na svom tijelu. Usne su bile iskrivljene u lijepi osmijeh. Mantrali su sveta imena brojići mantre svojim prstima. Narodan je mogao namirisati slatki miris njihovih tijela kada su se nagnuli prema njemu i položili svoje ruke na njegove grudi. Širupa sam je rekao, Narutan, još uvijek si djete, a isto tako si i sin bogataša. Nikada do sada nisi doživio takvu patnju. Ali mi znamo da te je Mahaprabhu opunomoćio da cijeli svijet preplaviš ljubavlju prema Bogu i oslobodiš pale uvjetovane duše. Ako podijeliš tu ljubav, čak i najgriješniji ljudi bit će oslobođeni. U budućnosti će na tisuće i tisuće ljudi prihvatiti učenja i i tako dostići ljubav prema Bogu. Zato ne brini. Tvoje, pa, tvoj patnji je uskoro kraj. Vidjevši te tako umorna od putovanja, Šri Čitanje Mahaprabhu ti je osobno donio ono mlijeko. Popi i onda nastavi prema brindavanju. S tim riječima Rupa i Sanatana su nestali. Narod tam se probudio je oči, buljeći u zemljeni vrč koji je još uvijek stajao na tlu kre njega. Šri Tanja Bahapravu mi je osobno donio ovaj dar. Jedva je mogao vjerovati da je to istina, da je tako sretan. I pažljivo je podigao vrč do svojih usana, bojići se da ne prospe niti kap. Dok je gutao slatku, bogatu tekućinu, svi njegovi bolovi i e, umor nestali su. Od e, glave do pete osjetio se obnovljenim. E, dok su mu rije, ohrabrujuće riječi Šrirupe i dalje odjekivale srcem, ustao je jači nego ikad prije sjećajući povjerenje da će uspjeti, nastavio je svoje putovanje. mi je putovao sada eh, putem, koristeći glavne ceste, duboko uronjen u intenzivne osjećaje razdvojenosti od gospodina Čeitanje i uvjeren u gospodinovu zaštitu. Ponekad je glasno pjevao, Ponekad je tiho govorio o gospodinu Četanjenim slavama sam sebi. Drugi put bi jednostavno zazivao Goranga, Goranga, dok su mu suze curile iz obraze. Kroz u svakom, svakom, u svakom selu kroz koje je prošao, izazvao bi uznemirenje. Seljeni bi, bi spontano osjetili potrebu da dođu prema njemu i a kad bi on odlazio, ostali bi za njega zureći za njim. Tko je taj dječak lotosovih očiju prekriven prašinom? Izgleda napola lud, ali mora da je sadu. Tko su njegovi sretni roditelji? Žene iz sela su se brinule za njega. Tako mlad sadu, Pogledaj kako ima lijepo lice i velike oči. to je iz neke jako dobre obitelji. Zašto sam luta šumom? Pitam se kako uopće njegovi roditelji preživljavaju bez njega. Ja ne, ni ja ne mogu izdržati vidjeti, gledajući to prekrasno tijelo prekriveno prašinom. Neki seljani su ga rado služili, donoseći mu stvari za jelo ili mu nudeći krevet za prespavati tu noć. Ali narotam je bio tako zaokupljen zanosom ljubavi da jedva da je jeo, a većinu noći provodio je sve sveto ime, sam potreba svog tijela. Znatiženi seljeni su ga često pokušavali zaustaviti, zadržati da ne, ne putuje dalje, ali svakog jutra ih je molio za dopuštenje da ode i onda bi nastavio dalje. Tako je putovao tjednima, hodao je tako tjednima, iz jednog sela u drugo, sve dok nije došao do Varanasija, a onda do Prajaga, dolazeći sve bliže Vrindavanu. Ovdje završava drugo poglavlje. Približili smo se Vrindavani. treće poglavlje se zove Vrađa. I počinje kiticom iz narotama proboraštake, trećom. Mridanga nada šuti matra čašćat, padambuđa manda manoharaja. Sadjah samudjat pulakaja tasmaj, namunamaha šla narodamaja. Uvijek iznova odajem poštovanje naruta mi dasita kuri. E, kad bi samo čuo zvuk mridange, njegova lotosna stopala bi počela plesati na način koji potpuno občarava um. A dlake na tijelu bi mu se nakostrešile u zanosu. Samo na zvuk mridange. Hm. Vrađa prvi dio se zove matura. Pred kraj drugog mjeseca hodanja Narutan je bio potpuno iscrpljen, a stopala su mu bila puna žuljeva i posjekotina. A ipak njegovo uzbuđenje je nastavilo rasti sa svakim korakom. Bio je skoro lud od očekivanja. Jednog dana je ušao je došao na neku čistinu i pokušavao je ustanoviti koliko još mora hodati do Vrindavene. Učinilo mu se da je u daljini na horizontu vidio neki grad. U blizini je vidio seljaka kako ore na svom polju. Zazvao ga je, pozdravljajući ga, otrčao do njega i pitao ga je. Je to neki grad tamo naprijed? Seljak je znatiženo pogledao Naruta mu. Da, to je matura, naravno. Jesi li se izgubio, djete? Čuš ime mature, Narutom se svijestio. Kad je otvorio oči, zbunjeni seljak je e, bio nad njim gledajući u njega. Je li s tobom sve u redu? Naratan je bio tako uzbuđen da nije mogao niti govoriti. Nekako mu je na brzinu zahvalio, skočio na noge i otrčao prema gradu. Ušavši u eh, u grad koji je bio vrvio od eh, ljudi, otkrio je, eh, našao se ispred velikih ukrašenih dvevi, dveri. Gdje sam? Pitao je nekog od lokalnih ljudi. Ovo je Rangabumi, rekao je, mjesto gdje je ogroman slon Kuvalajapta zapriječio Krišnin ulaz u žrtvenu arenu, u rovačku arenu. Čovjek je pokazao na drugo mjesto, tamo negdje niže niz cestu. A ono tamo, to je gdje su se Krišna i Balarama rvali sa gigantskim čanurom i muštikom. Opijen srećom, što je konačno pronašao mjesta krištenih zabavama, narodan je odjurio na mjesto krištenog rođenja. Kad je stigao, prostro se po tlu i od opuštovanja, uputio molitve. A onda je u zanosu pojurio na Višram gat da vidi gdje se Krišna okupao i odvarao nakon što je ubio kansu. Osježivši svoje i svoje umorno tijelo u, u, tim istim rasklađujućim vodama, naravno nije mogao vjerovati koliku sreću ima. Je li istina da njegovo tijelo dodiruje tu istu svetu jamunu? Je li konačno tako blizu što je Vrindavan dame? Sjedio je na pješčanoj obali jamune i promatrao bez daha kako se koraljno sunce pomalo spušta na prašnjavom obzorju. Preplavljen srećom, Narutan je pjevao molitve slavići Krišnu. Neke stariji bramana koji je tuda prolazio, čuo je i slatki glas i primijetio je da iako je dječakovo tijelo iscrpljeno, a njegova odjeća odrpana i strošena, E, dječak je svejedno sjao srećom izgledao je mm, pomno uronjen u meditaciju. Fasciniran tom tim očaravajućim mladićem, Ramana je brzo otišao kući, napravio za narotanu veliki tanjur prasade. Požurio je natrag do obale rijeke, pozvao ga slatko. O, djete, molim te, dođi i jedi. Naratam se preno od svog pjevanja, pogledao je Bramanu i osmijehnuo se, dirnut Bramaninom velikodušnošću. Onda su oni Bramana zajedno podijelili taj veliki od prasade, odmarajući se na obali Jamune. Nevino Narutan je pitao, kako je, kako sve u Vrindavani? Da li Širupa Gosvami i Sanatana još uvijek su zaposleni pišući knjige. Bramanino lice se zamračilo. Narod tam se i osjetio da nešto nije u redu. Što ne valja? Bramana se okrenuo i zagledao u rijeku, nesposoban pogledati narutamine e, oči u kojima je bilo tako puno žudnje. Teško dišući, gledaju u rijeku koja je tekla um, pišu, um, uranjajući svoj, svoj prst u ne, nije rekao uranjala svoj prst, nego ovaj bramana je stavio svoj prst u mokar, u mokar pjesak i pisao kao nešto po njemu s njim me je uhvatio na stopala. Molim te, molim vas, recite mi što ne valja. Bramana je os... Bramana nije ništa odgovorio. I onda nakon dubokog udaha okrenuo se i pogledao duboko u narutamine oči sa svojima koje su već bile ispunjene suzama. I jedno mu je rekao, Srce me boli što ti to moram reći. Rupa i sanatana slomio se i obrisao suze iz očiju. Oni obojica su napustili ovaj smrtni svijet. Narata me nije odmah odgovorio. Ukočen Buljio je u bramanu nevjerici. A onda, dok mu je srce lupalo, potražio je bramanino lice. Je li to uistinu istina? Braman je nastavio. I ne samo oni. I Šeragunat Bata. I Kašišvar Pandit. I oni su se vratili u Krišnjeno prebivalište. Narutama nije mogao izdržati tu bol. Skočivši kao da ga je pogodila munja, stropoštao se na metan pjesak rijeke. Skoro besvjesan, zbog očaja, udario je glavom o tlo, iznova iznova. O rupa, o sanatana, gdje ste? Ragu kaši Zašto ste me ovdje ostavili samog? Je li moje srce kameno da ću i dalje živjeti nakon što sam doznao te novosti? I narota mi njih očiju su vruće suze vrlo brzo. Kako je to moguće? Cijeli život sam čekao da susretnem te velike osobe. Smišljao sam, planirao, nadao se, sanjao sam, država sam toliko toga, toliko teškoća i hodao toliko dugih milja. Hvatao je zrak, dok mu se u grlu kupljao novi val suza. I sad u samo jednom groznom trenu sve su moje nade uništene. Bolestan od žalosti jecao je nekontrolirano. Kako sam nesretan. Prekasno sam rođen da bih sudjelovao u zabavama gospodina Čiče i Tanje Mahaprabua. Sad sam ponovo proklet. Izgubio sam priliku da se družim sa njegovim baktama. Narodan je stajao u i tih, kao lutka bez života. Raman je bilo teško gledati narodama u tom stanju i pokušao ga umiriti, zagrliši ga, Molim te, nemoj plakati, sine moj. Shvaćam tvoje razočarenje, ali u Vrindavan ima još puno velikih bakta i još uvijek ih možeš susresti. Narutama je nekako zagušio suze i slabašno klimnuo. Pa da, Šri s vami, Šri Živa vami i mnogi drugi prekresni vajšnave su još uvijek s nama. Narotama nije riječi o tome da postoje drugi bakte koji su još uvijek tu. Ali Rupa i Sanatan su bili njegovi junaci još iz djetinstva. Godinama je čekao da susretne te velike duše koji su bili izravni družbenici čitanje Mahaprabua. Njih nije mogao nitko nadomjestiti. Zašto bi sada uopće išao u Brindavan? Zašto bi uopće živio nakon ovih vijesti? Osjećajući dubinu narutaminog očaja, Bramana se nije usudio ostaviti ga samog te noći. Ostao s narutanom. Tako su do kasno u noć razgovarali. Konačno ih je umor savladao, pa su utihnuli. Iako je narutan bio umoran, nije mogao zaspati Gledao je u nebo sa bezbroj blistavih zvijezda na jasno čistom nebu, noćnom nebu. I odjednom sve velike duše koje je toliko žudio vidjeti, pojavile su se pred njim. Širupa, Sanatana, unat, Enkašišvar i Kašišvar Pandit. Prišli su mu i zagrlio je mu, pokazujući mu, nego kupajući ga u, svojim blagoslovima. Svaki od njih mu se obratio sa glasom punim ljubavi. Dubavi. Umirili su ga i ohrabrili da nastavi prema Brindavanu. Podsjetili su ga na uputu gospodina čitanja Mahaprabua da ga treba inicirati šiloka nad Gosvami. U njihovome društvu narod tam osjetio beskrajnu sreću. I onda, isto tako iznenada kao što su se pojavili, nestali su. tamo je ustao i pogledao sud naokolo. Ti veliki bakte su se pojavili, bili su tako jasno prisutni samo prije jednog trena. Gdje su sad? Oči su mu tragle kroz tamu, ali mogao je vidjeti samo um, obrise um, drveća iz grada. Očenički ih je želio ponovno vidjeti. Stariji bramano imao tu sreću da je mogao svjedočiti toj viziji i čuti transcendentalni razgovor. Sada je gledao u Narotamu potpuno zapanjen, zato jer Nikada nije vidio takvu duboku devociju. Bramana je sa suzama zagrlio u Hvala ti što si mi dao svoje pročišćavajuće društvo. Obzirom da je sad već jutro, molim te, dođi k meni kući i odmori se na neko vrijeme. Naratama je s puno poštovanja se poklonio pred Bramanom. Bio si jako ljubatan prema meni, ali ne mogu čekati više niti trena. Moram otići u Vrindavan i vidjeti gosvamije koje tamo žive. Tko zna koliko će još dugo živjeti loka nad gosvami u ovom svijetu. Ne želim izgubiti niti trenutka. Molim te, daj mi svoje blagoslove tako da mogu odmah otići. Pramana je nevoljko klimnuo odobrivši mu da Narutama je otišao za maturu a Brahmana je neko vrijeme hodao zajedno s njim, nesposoban odustati od tog svetog društva. Hodao je sve do ga njegove trošne noge nisu istale, a onda mu je mahnuo za sretan put, kada više nije mogao s njim dalje. Ulazak u vrindavanje. nakon je hodao oštro, prema sjeveru po prašnjevoj cesti. Bio je vrlo, jako je želio stići do Vrindavane, a što je bio bliže, to je bio sve nestrpljiviji. Kako je mogao gospodin Čeitanja poslati takvu nisku, nisku i nekvalificiranu osobu kao što sam ja u ovu svetu zemlju? Ne znam i da nešto znamo o duhovnom životu. Hoće li me velika duša či Lokanat Gosvami prihvatiti za svog slugu? Hoće li mi Šri Gopal Bata dozvoliti da mu takne lotusna stopala? Hoće li Šri Dživa Gosvami voljeti takvu halu dušu kao što sam ja? Kako je dolazio sve bliže transcendentalnoj zemlji Brindavana, tamino srce je sve jače tuklo, a tijelo mu se treslo. Preplavila ga je, preplavio ga intenzitet duhovnog okruženja koje je prožimao sve oko njega. Sve je izgledalo da blista. Nalitan je pokupio sla jednu šaku ono, pjeska. Blistalo je poput dijamanata na suncu. Ovo je čin oduševio se. Sve je ovdje napravljeno u potpunosti od tog, tih božanskih kamena mudraca. Ova zemlja ovdje je identična krišenom transcendentalnom prebivalištu u duhovnom svijetu, Goloki Vrindavani. Pustio je pjesak da mu isteče kroz prste i na tren zatvorio oči. Ali čovjek mora imati transcendentalne oči da to vidi, pomislio je. Zastavši da, da promatra nekolicinu krava koje su se sklonile od sunca ispod malog drveta kadambe, Narutan je osjetio kako mu se srce puni poštovanjem. Ovo je pravo mjesto na kojem je Krišna čuvao svoje krave, Ovdje on plesao sa gopijama, igrao se s drugim dječacima pastirima. Ubio je demone ovdje i zaštitio vrađavasije. Molim te, moj gospodine, molio se, pomozi mi da se moj um očisti od svih materijalnih tjeskoba i želja, tako da mogu shvatiti tvoju vredavanju. Onda će moj duhovni život biti uspješan. Ušavši u šumu e, sa bujnim biljkama tulasi, Narutam je promatrao ogroman banjan, a onda dugo drveće, nim, mango i kadambu, koji su svi širili svoje svjetlo-zeleno lišće ispod čistog plavog neba. Promatrao je kako majmuni skaču s drveta na drvo i kako jata svjetlo zelenih papagaja e, pjevaju i vrte se po grančicama drveća. Ostavši bez riječi, pomislio je. Svako živo biće u Vrindavani je posebno. Kad je Krišna ovdje bio prisutan, svi stanovnici Vrindavana, čak i Ptice, drveće i krave bili su zaokupljeni željom da ga pokušaju zadovoljiti, da mu pokušaju ugoditi. Tako takvom su duhu živjeli. Voljeli su Krišnu toliko da ih nije bila briga za vlastitu sreću. Jednostavno su željeli da Krišna bude sretan. Kako bi to bilo prekrasno kad bi čovjek mogao biti tako nesebičan i pun ljubavi. Glasni e, zvuci paunova ispunili su zrak. A narutan je od čuši i zvuk osjetio trnce duš kičme. Misli su mu se okrenule prema gospodinu Čeitanji. Za vrijeme gospodinovog prvog putovanja u Brindavan Postao je lud od zanosne ljubavi prema Krišni kada je čuo zov paunova ili pastira, dičaka pastira kako svira na flauti. U svom zanosu gospodin Čeitanja bi pitao biljke i ptice jesu li vidjeli Krišnu. Sada mislio je narutan, sada sam i ja u toj istoj transcendentalnoj zemlji Brindavane. Slušam te iste zvukove, i vidim te iste prizore kao i čitanje Mahaprabhu. naravno zanus se povećavao sa svakim korakom. Iz očiju su mu tekle bujice kiše, e, suza, tako da je jedva vidio put pred sobom. Staza se širila i nekoliko sadua se pridružilo Narutamu na putu. Prošle su kraj nekoliko zbijenih malih koliba od blata. A narod tam je pitao svoje pratioce. Jesam li stigao u Vrindavan? Sadri su krenuli i odvratili. Rade, rade. Intenzivna ljubav je ponovno zabujala u narutaminom srcu. Bio je u istinu u najvišoj od svih svetih mjesta, svetoj dan. Kleknuo se i čelom dodirnuo tlo, a onda je prašinom, prašinom premazao glavu. I sjetio se da tom zemljom nije hodao samo gospodin Krišna, nego i čitanje Mahaprabhu. U daljine se čulo, čuo zvuk, tihi zvuk karatala. I to je podsjetilo tamo na njegovu misiju. Ustao je i pokušao vidjeti što se događa u daljini. Karatali, znači kirtana, a kirtan znači bakte. Možda su tamo Lokanath Gosvami, Gopal Bata i ili go Gosvami. Iz daleka je mogao vidjeti samo obrise hrama. Skupina bosih seljanki koje su na glavama vješto balansirale brčeve ispunjene vodom, sišle su stazom pričajući i smijući se. Narod tam je prekinuo njihovo brbljanje. Oprostite, drage dame, koji je ono hram, molim vas? Gledajući u njega znatiželjno kroz svoj, svoje velove, jedna od žena je odgovorila govinda Džimandir mi je zahvalio i onda je naglo počeo trčati prema hramu. Bez daha ušao je u dvorište i onda pao u nesvijest u zamusu. Izgleda da su se vijesti o njegovom dolatku brzo proširile, jer kad je Naruto otvorio oči, ustanovio je da je okružen velikom grupom znatiženih bakta. Bio je iznenađen kada je jedan od njih najavio drugima. Ovo je uistinu narodom. Taj sjajni bakta se nagnuo nad njim. Lice mu je blistalo snagom, toplinom i ljubavlju. Narutam, rekao je tiho, dobrodošao u Vrindavan. Ja sam Dživa Gosvami. Narutamine oči su se širom otvorile. Dži? Dživa? I ponovo je pao nesvijestan. Sri je poprskao sa nekoliko kapljica vode da bi ga probudio. I narutan je došao u sebi sljedeći put i vidio je, po drugi put, i vidio narutaminu no, na, osmiješ, lice. Ne narutaminu, nego živi na, smiješeno lice. Narutan se polako ustao, bakte koji su ga okruživali prišli su mu bliže, izražavajući mu dobrodošlicu sa puno ljubavi. Glavni svećenik iz hrama donio mu je cvjetne vijence koje su nosila božanstva i položio ih je nježno oko narutaminog vrata. Narutam je lebdio na oblaku zanosa. Njegov dugo uzgajani sam, san se konačno obistinio. Kako znate tko sam? Narodan je pitao Šeđiju Gosvamija. Šežirac se nasmjehnuo enigmatično, a onda je rekao. Sri Čitanja Mahaprabhu nam je rekao da ćeš se ti roditi i da ćeš imati tu misiju. Rekao nam je to prije puno godina. Svi bakte u Vrindavani su žudno čekali da sretnu tog posebnog baktu koji je predviđen da obavi, mm, da izvrši tu gospodinu naredbu. Presretni smo što te konačno možemo vidjeti licem u lice. Dođi narutam, Šiđiva je rekao. I dođi na Dakšan Šri Govindadeva. Narutamino je cijelo tijelo odrhtavalo od zanosa dok je hodalo za samim Gosvamijem prema templorumu. Ispružio se pre Šri Govindadevom i zavapio od srca molitve zahvalnosti. Kad je ustao, i Krišna Pandit, donio je gospodinu cvjetni vijenac i stavio ga narutam oko vrata. Ponovno je narutam pao na tlo, pun zahvalnosti odajući poštovanje. Nakon šeđiva Šiđiva Gosvami upoznao je narutama sa drugim baktama i donio mu prasadam. Onda se narutam okupao i odmorio. Nakon toga živoga ga je pitao. To je netko koga bih htio da sretneš. Jesi li dovoljno snažen da sa mnom prošećeš malo dalje? O da, nam je potvrdio, e, oduševljeno skočivši na noge. Išao je iza Dživa Gosvamija šumskim stazama, grindavane, do jednog tihog, E, pustinjačkog boravišta na osamljenom mjestu. Vireći kroz grmlje, Narutam je vidio vrlo starog, um, suhog sadua, koji je sjedio na samom tlu, tiho izgovarajući gospodinova imena. Sadu nije ništa, ništa primjećivao oko sebe. Bio je očito veliki svetac. Ovo je nad Gosvami, šapnuo je Šiđiva. Narutan je bio van sebe. Ovo je bila kulminacija svega za čime je tradao, Srce mu je lupalo kao ludo i postao je svjestan. Pronašao sam svoje utočište, svog duhovnog učitelja. Ova me osoba može stvarno voditi kako da dobijem milost gospodina Krišne i četanje. On je uvrindavan već jako dugo vremena. Došao je puno prije nego li je bilo tko od nas došao. Rekao je Živa Tiho. Danas je Vrindavan pun hramova bakta, ali kada su lokanati Bugarba ovdje došli, Brindavana je bila gusta šuma prepuna divljih životinja. Tu je živjelo samo nekoliko e, ljudi koji su živjeli u plemenima, barbara. E, Vrindavana je u prošlosti bila više puta pljačkana od stranih e, okupatora, Sad tada nije bilo nikakvih hramova? Pitao je narutan. Šiđiva je e, glavom. Svi hramovi su bili uništeni, a božanstva ili ukradena ili skrivena u nekakvim šumarcima ili jezerima. Nije bilo ni traga nikakvih svetih mjesta povezanih sa zabavama Šri Krišne. Ljepota i veličina Vrindavana je bila prekrivena. A ovo najviše mjesto hodočašća svelo se, bilo se svelo na mjesto na kojem su e, muslimanski vladari odlazili u lov. Što su lokanati Bugarba radili na tako opasnom mjestu? Pitao je Ne znajući što drugo da učine, kada su prvi put stigli u Vrindavanu, Išli su naokolo kroz vraću, odavali poštovanje iznova iznova, ponekad plačući, ponekad vičući. Krišta, rade, lalite, pišake, gdje ste? Molim vas, pomozite nam da pronađemo mjesta vaših transcendentalnih zabava. Nastavili su tako tragati, ponekad čak i riskirajući život. Kada bi došli, naišli na nekakve ostatke drevnih kramova, ili znakova nekakvog božanskog jezera, srca bi ispunila radost. A ako ne bi ništa pronašli, onda su se molili Vrindadevi. Koliko ćeš još dugo ta bijesta zabava držati skrivena s našeg pogleda? Kada ćeš nam pokazati Nandagram i Varšanu? Kada ćemo vidjeti Šringavat, Pamšivat, Kešigat, Enkalija Dahu, Narod je pažljivo slušao dok je Šeji nastavio. Stanovnici šume, koji su bili zaposleni djelujući za svoju vlastitu sigurnost, otkrili su tu dvojicu mladih dramačarja, koji apsolutno se nisu trudili pronaći niti neko mjesto gdje bi boravili, niti nešto da bi jeli, niti su se trudili zaštititi sebe preko noći i to ih je oduševilo. Iako su ti vrađavaci bili potpuno lišeni devocije prema Krišni, dok su gledali Lokanata i bugarbu kako mole dan i noć, kako plaću i zazivaju gospodina, njihove devocijske sklonosti su počele izlaziti na površinu i uskoro su im ponudili svoju pomoć. Postupno, mnogi od gospodinovih mjesta, mnoga od, gospodinovih, e, od mjesta gospodinovih zabava su pronađena. Priča je bila nevjerovatna. I a pogotovo ga je se pomisli da sada on, da je on sad bio tu, Narodan je sad tu, gleda tu uzvišenu dušu kako mantra u šumarku Vrindalene. Naravno mi na srce e, taj sadu je privlačio na srce kao magnet. Okrenuo se prema dživi, živi i pitao. Gdje, je gdje nad živi?